פרק ט"ז שלחו חר מושל ארץ מסלע מדברה אל הר בת ציון, והיה כעוף נודד כן משולח, תהיינה בנות מואב מעברות לארנון. הביאי עצה עשו פלילה, שיטי חליל צילך בתוך צהריים, סתירי נידחים נודד אל תגלי. יגורו בבך נידחי. מואב הביא סתר למו מפני שודד, כי אפס המץ, קל השוד, תמו רומס מן הארץ, והוכן בחסד כיסא, וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומהיר צדק. שמענו גאון מואב, מאוד גאוותו וגאונו, ועברתו לוחם בדיו. לכן יהיה ליל מואב, למואב כולו יהיה ליל, לאשישי קיר חרסת, תהגו אך נכאים. כי שדמות חשבון אומלל, גפן סיבמה, בעלי גויים הלמו סירוקיה, עד יעזר, נגעו, טעו, מדבר, שלוחותיה נטשו עברו ים. על כן אבכה, בבכי יעזר גפן סיבמה. ארי יבך, דמעתי, חשבון ואל עלה, כי על קצך ועל קצירך הדד נפל, ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל, ובכרמים לא ירונן לא ירועע, יין ביקבים לא ידרוך, הדורך הדד השבתתי. על כן מעי למואב ככינור יהמו, וקרבי לקיר חרס, והיה כנראה כנלאה מואב על הבמה. ובא אל מקדשו להתפלל ולא יוכל. זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז, ועתה דיבר אדוני לאמור, בשלוש שנים כשני שכיר, ונקלע כבוד מואב בכל ההמון הרב, ושאר מעט מזער לא חביר.